Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի վերջին զարգացումներն են։ Եվ այսպես արդեն պատմություն է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի ժամանակագրական առումով վերջին մայիսի 14-ի բարձր մակարդակի հանդիպումը Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Եվրոպայի միության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ բնականաբար վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Ինչպես տեղյակ եք, հանդիպումը կայացել է Եվրոպական միության կենտրոնակայանում։ Նախքան այդ Հյուրընկալ Միշելն առանձնազրույցներ է ունեցել իր բարձրաստիճան հյուրերի հետ շաբաթ օրվա երկրորդ կեսին Փաշինյանի, իսկ երակի օրվա առաջին կեսին Ալիևի հետ ապա նույն օրը հաջորդել է երրակողմ հանդիպումը։ Իդեպ, ի սկզբանե այն քառակողմ էր նախատեսված նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ։ Սակայն քանի որ Բաքուն դեմ էր այդ առաջարկին, պատճառաբանելով թե իբր Ֆրանսիայի նախագահը խիստ հայամետ դիրքորոշման տեր է, ուստի պայմանավորվել էին Բրյուսելյան հանդիպումն առայժմ երակողմ ձևաչափով կազմակերպել։ Իսկ Մակրոնի միաժամանակ եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մասնակցությունը կապահովվի հունիսի 1-ին Քիշնևում Եվրոպական քաղաքական ֆորումի շրջանակում նախատեսված ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Դարձյալ Բաքվի պայմանով որ այն չի փոխարինի բրյուսելյան ձևաչափին եւ չի փոխի այդ ձևաչափը։ Բայց նախքան բրյուսելյան բանակցությունների ընթացքին եւ արդյունքներին անդրադառնալը հիշեցման կարգով նշեմ, որ ընթացիկ տարում դա անդրանիկ հանդիպումներ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջին դեմքերի միջև ավելի քան 6 ամսյա դաթարից հետո։ Բանակցային սեղանի շուրջ նրանց վերջին հանդիպումը, եթե հիշում եք, անցյալ տարվա հոկտեմբերին էր Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում։ Առասարակ բարձր մակարդակի հանդիպումների առումով 2022 թվականն անհամեմատ արդյունավետ էր։ Ուղիղ 6 հանդիպում, որից 5-ը Եվրամիության, Ֆրանսիայի նախագահի և միայն մեկը Ռուսաստանի առաջնորդի միջնորդությամբ։ Եթե անցյալ տարվա սկզբին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները լավատես էին, որ 2022-ը պատմության մեջ կմնա խաղաղության պայմանագրի կնքումով, տարվա ավարտին բանակցությունները ըստ էության մտան փակուղի։ Կողմերն անգամ հանդիպել չէին համաձայնում։ Հոկտեմբերի վերջի Պրահայի քարակողմ բանակցություններով հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը ըստ էության ընդհատվեց։ Նախ Ադրբեջանը չեղարկեց դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը պաշտոնական Բաքվի պնդմամբ հայկական կողմն էր հրաժարվել բրյուսելյան ձևաչափով այդ հանդիպումից։ Հետո դեկտեմբերի կեսին բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները փակեցին Լաչինի միջանցքը Արցախի ժողովրդին ահա ավելի քան 5 ամիս թողնելով շրջափակման մեջ Հայկական կողմն էլ պատճառաբանելով առաջացած ճգնաժամը Մոսկվայում չմասնակցեց արտգործնախարարների հանդիպմանը, արժանանալով Լավրովի կշտամբանքին։ Օրեր անցել Սանկտ Պետերբուրգում չկայացավ Կրեմլի առաջարկած Փաշինյան-Պուտին Ալիև երակողմ հանդիպումը։ Համինայն դեպս պաշտոնական մակարդակով տեսախցիկների արչև Թե Պուտին ավելի ուշ հայտնել էր, թե երեք առաջնորդներով քննարկում ունեցել են առանց որևէ մանրամասնման։ Ինչ որ է, վերադառնանք Բրյուսել։ Այդտեղ ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցությունների թեման Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ու խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցն էր։ Ինչպես բանակցություններից հետո կայացած ճեպազորիցի ժամանակ Շարլ Միշելն է հայտարարել, սահմանային խնդիրների շուրջ դիտարկվել են առաջընթացն ու հաջորդ քայլերը կապված սահմանազատման հետ։ Այս համատեքստում նշել է նա. Առաջնորդները համաձայնել են սահմանային հարցերի շուրջ երկողմ հանդիպումների վերսկսման մասին։ Ըստ նրա, բանակցություններում կողմերն առաջընթաց ունեն նպատակաուղված ապաշրջափակել տրանսպորտային եւ տնտեսական հաղորդակցությունները։ Շարլ Միշելն անդրադարձել է նաև մարդասիրական խնդիրներին, նշելով, թե այդ առումով եւս եղել է ըմբռնում, ըստ որի ձերբակալված անձինք ազատ կարձակվեն առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Զինվորները, որոնք պարզապես կորել են ու անցել են մյուս կողմը, պետք է շարունակեն ազատ արձակվել արագ ընթացակարգով, նշել է նա։ Թե որ կողմի եւ որ մոլորյալ զինվորների մասին է խոսքը, Միշելը քիչ թե շատ չի խորացել խնդրում։ Թեկուզ չի բացառվում, որ քաջատեղյակ է իրավիճակին, գիտե որ 44-օրյա պատերազմից հետո անցած ավելի քան 2.5 տարում մեծ թվով հայ ռազմագերիներ ու պատանդ վերծված քաղաքացիական անձինք են պահում ադրբեջանական բանտերում։ Դժվար չպատկերացնել ինչ դժոխային պայմաններում եւ ինչ անմարտկային խոշտանգումների ենթարկվելով։ Նրանցի շատերը կեղծ շինծու մեղադրանքների հիման վրա որպես ահաբեկիչներ Անկամ միջազգային ահաբեկիչներ դատապարտված են երկարաժամկետ ազատազրկման, իսկ ազատ արձակումները կատարում են զուտ չարչեական առուվաճարքի տեսքով, դու ինձ հող տուր քո տարածքից եւ կամ ականապատված տարածքերի քարտեզներ տուր, ես քեզ մի քանի գերի սկզբունքով։ Եվ այդպես շարունակ։ Ում համար ինչպես, բայց մեզ հայերիս համար parzիցել parզը, որ Շարլ Միշելի նշած առաջիկա շապատներին ժամկետը մեր հանրությանը ավելի լայն առումով միջազգային հանրությանը մատուցող սոսկ խապկանք է իսկ եթե ինչ-որ չափով իրատեսական էլ է, ապա ոչ հակերպ քան դարձյալ երկարաժամկետ գործընթաց, ինչ խոսք վերստին պայմանավորված միևնույն չարչական արևտրի տարաբնույթ բանջների հետևական առաջադրմամբ ու դրանց կատարմամբ։ Սակայն բրյուսելյան բանակցությունների ճակերտների մեջ ասած ամենակարևոր ձեռբերումը, ինչպես անանց հպարտությամբ առաջինը բարձրաձայնել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահը, վերաբերում էր երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը։ Առաջնորդները ճպազրույցում հայտարարել է Շարլ Միշելը, հաստատել են միանշանակ հավատարմությունը 1991 թվականի Ալմա Աթայի հրշակագրին ու հարգել համապատասխանաբար Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր եւ Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքները։ Թե դա ինչ է նշանակում, անշուշտ հասկանում եք։ Այո, Հայաստանի գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ով տարիներ առաջ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում հանրահավաքի եկած արցախցիներին անանց ողջավորությամբ ու հպարտությամբ թափահարելով зерքերը, կարծես թե թրատելով օթը գոչում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, աժանալով բուրն երկարատև սապողշունների Բրյուսելի բանակցություններում Ադրբեջանի նախագահին խոնարհաբար հավաստել ու հաստատել է իր հարգանքը ագրեսոր երկրի, նաև Հայաստանի մի զգալի տարածք շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով վերջի 1-2 տարում բռնակալած Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին նրա 86600 քառակուսի կիլոմետր ընդհանուր մակերեսով, որի մեջ ըստ խորհրդային Ի սկզբանե ապօրինի վարշական իրավաենթակայությամբ մտցվել էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, որպես ադրբեջանական ԽՍՀ կազմի մեջ մտնող տարածք։ Էլ չեմ ասում, թե Ալմա-Աթայի կամ ինչպես հիմա է կոչվում Ղազախստանի նախկին մայրաքաղաքը Ալմաթիի հրշակագրին, որ ստորագրվել է 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին, եւ որով վերահասատվել է Բելովոժյան համաձայնագիրը, նշելով, որ ԱՊՀ կազմավորման հետ խսմը դադարում է գոյություն ունենալ։ Ընդ որում Ադրբեջանն այդ հրշակագրին միացել է շատ ավելի ուշ 1993 թվականի սեպտեմբերի 24-ին։ Էլ չեմ ասում, որ Հայաստանն Ալմաթայի հրշակագիրը ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակին առնչվող հատուկ վերապահումներով։ Էլ չեմ ասում, որ այդ հրշակագիրը փաստորեն չուներ եւ առ այսօր չունի որևէ իրավական ուժ, քանզի չի վավերացվել ՄԱԿ-ի կողմից եւ իրականում ինչ որ գրառմամբ թղթի կտոր է որը հազիվ թե իրավազոր լինի որոշելու նախկին միութենական հանրապետությունների ներկայիս պետական սահմանները դրանք ճշտիվ սահմանազատելու եւ սահմանագծելու համար։ Մինչդեռ գլխավոր իրավակահական խաղաթուղթը, որ իր հետ Բրյուսել պիտի տաներ Հայաստանի վարչապետը, այն է, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն արդեն հրշակագիր էր ընդունել, հրշակելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը իսկ նույն տարվա դեկտեմբերի 10-ին հանրաքվեով բավերացրել է իր նոր պետական կարգավիճակը։ Գիտեր այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանը։ Իհարկե գիտեր։ Գիտեին այդ մասին Իլհամ Ալիևն ու Շարլ Միշելը, անշուշտ քաջատեղյակ էին, բայց երեքից ոչ մեկն էլ ձեն ծպտուն չեն հանել այդ մասին։ Ալիևը հասկանալի է թե ինչու։ Կարելի է Միշելին էլ հասկանալ։ Ի վերջո եվրոպացի բարձրաստիճան ղեկավարը մտահոգված է Եվրոպայի մրսած մարմինը նաև ադրբեջանական գազով տաքացնելու հերանեկարով։ Առավել եւս, որ Հայաստանի ղեկավարն էլ առարկություն չուներ Լեռնային Ղարաբաղով հանդերձ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն անվերապահ ճանաչելու հարցում։ Թե որքան ստույգ է իմ ունեցած տեղեկությունը, չգիտեմ, չեմ կարող պնդել, բայց ասում են, թե իբր Շարլ Միշելը մտադիր էր իր երկու զրուցակիցների հետ քննարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր կարգավիճակի հարցը, այսպես ասած, ինքնավարություն կամ լայն ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում բայց ակամա մեկեն ապշած լռել է ժողովրդական արտահայտությամբ ասած լեզուն կծել է լսելով Հայաստանի վարչապետի հավաստիկը թե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղով հանդերձ Էհ, ասենք ուրիշ ինչ կարելի է սпасել մի մարդուց, ով Հայաստանում իշխանության է եկել Արցախը մայր Հայաստանից կտրելու եւ հայոց ողերին ճշնամուն հանձնելու հաստատ մտադրությամբ, որպես առաջնահերթ քաղաքական նպատակ իր հոգեվոր հոր սատանայապետ ԼՏՊ-ի հորդորով համոզված, որ Լեռնային Ղարաբաղը ծանր բեռ է Հայաստանի շալակին եւ ինչքան շուտ ազատվեն այդ բեռից, այնքան լավ Հայաստանի համար։ Ավելի ազատ կշնչեն, ավելի արագ կզարգանան, ավելի խաղաղ ու բարեկեցիկ կյանքով կապրեն։ Ահա հենց այս ապազգային եւ հակազգային տրամաբանությամբ առաջնորդվելով է Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը տանուլ տվել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը Արցախի տարածքի 3/4-ի եւ հազարավոր զինվորների ու սպաների կյանքի գնով վիթխարի քանակությամբ զինտեխնիկայի ու զինամթերքի կորստյամբ հանդերձ իսկ թե դե ներկայումս ինչ աստիճան ապահով եւ անվտանգ է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կյանքը, խորը ցավով միան կարող ենք հարցին պատասխանել, խորհուրդ տալով հետևել օրվա լրահոսին։ Արդյոք երբևէ կների նրան հայ ժողովուրդը Հայաստանում լինի Արցախում թե Սփյուռքում։ Ոչ, երբեք։ Բայց անդրադառնանք օրվա թեմային։ Ինչու բանակցությունների ավարտին հաջորդած չեպազրույցում միայն Շարլ Միշերը բարձրաձայնեց երկու բանակցող առաջնորդների կողմից միմյանց երկրների տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պայմանավորվածության մասին։ Չէ որ նույն ողջավորությամբ դա կարող էին անել նաև նրա բարձրաստիճան զրուցակիցները։ Ըստիս նախնական պայմանավորվածությամբ տեղի է ունեցել որոշակի բեմական դերաբաշխում։ Ըստ օրի Միշելը Բրյուսելում է հայտարարում այդ մասին, Փաշինյանը Ռեյկյավիկում, ուր նա պետք է մայիսի 17-ին մեկներ Իսլանդիայի մայրաքաղաքում մեկնարկած Եվրոպայի խորհրդի 4-րդ գագաթնաժողովի բացմանը մասնակցելու համար։ Ահա հենց այդտեղ էլ նա վերահաստատեց, որ Երևանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մեջ բերում եմ իր խոսքը. Երեք օր առաջ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ մենք Մեկ քայլ եւս առաջ գնացինք, ընդգծելով, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Մեջ բերման ավարտը։ Կարող եք հարցնել, իսկ ո՞րն էր Ալիևի դերն այդ հարցում։ Պատասխանեմ. Ադրբեջանի նախագահը դրա կարիքն ամենևին չուներ։ Առանց այդ էլ նա Բրյուսելում անգամ իր ցեղային տարերքի մեջ էր Շարունակ մտորելով, թե Բաքու վերադառնալուց հետո Հայաստանի տարածքի ելի որ յուղալի պատառը զավթի, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանն է Հայաստանի ղեկավարը։ Ալիևի համար, ինչպես որ իր նախագահ հոր Հեյդար Ալիևի համար էր, եւ վերջինիս նախորդ նախագահների Մութալիբովի Էլչբեի համար, բանավոր թե գրավոր ցանկացած խոստում իմաստ ու արժեք չունի։ Կարևորը ճիշտ պահին եւ արևելագույնս օգտագործես Ալլահի շնորհած բարենպաստ հնարավորությունը։ Այնպես որ կարծում եմ դժվար չէ հասկանալ, թե ինչու Հայաստանի սահմաններում եւ Արցախի շփման գծում այս օրերին էլ Բրյուսելուց հետո անգամ չի լուրում ադրբեջանական զինուժի հրազենը, հրացանի կրակոց է դա, թե ականանետի, էական չէ։ Բայց լավ, կարող եք հարցնել, Չէ որ Շարլ Միշելն այդ բանակցություններում կարծես թե քաղաքագիրտ Եվրոպան էր ներկայացնում։ Իսկ ուր մնացին եվրոպական բարձր արժեքները՝ ժողովրդների կամ արտահայտության հարգում, ինքնորոշման իրավունք, անկախություն, մարդու հիմնարար ազատություններ եւ իրավունքներ, արդարություն, հավասարություն, ՄԱԿ-ի կանոնադրություն, մեկը մյուսից գեղեցիկ ու գարտակղիչ կոնվենցիաներ եւ այլն եւ այլն։ Մի շնչում չստվարկի բոլորը Այո, հաստատապես կա այս ամենը, թե թղթի վրա եւ թե գործնականում։ Բայց ահա նայած ում համար որ տարբերակով՝ թղթային թե գործնական։ Կամ ավելի ճիշտ ասած, երկուսն էլ իրականում հեքիաթի ժանրից են։ Ուրիշ ոչինչ։ Համենայն դեպս մեզ արցախցիներիս համար Իրողության ավելի հստակ գնահատականը ըստիս տրված է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության օրերս կոնկրետ մայիսի 15-ին հրապարակած հայտարարության մեջ կապված բրյուսելյան չափազրույցում Շարլ Միշելի հայտարարության հետ։ Մեջբերում եմ Հայտարարության բովանդակությունն ընդհանուր առմամբ և նրա մի շարք դրույթներ, մասնավորապես, ցույց են տալիս, որ Եվրոպական միության ղեկավարությունը շարունակում է անտեսել Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու շահերը և առաջնորդվում է միայն տարածաշրջանում սեփական, աշխարհաքաղաքական ու կարճաժամկետ շահերով, ի վնաս Եվրամիության հռչակած ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների արժեքների»։ Մեջբերման ավարտը Ասել, թե պարոն Շարլ Միշելը տարապում է հիշողության թուլությամբ կամ կորստությամբ, կարծում եմ ճիշտ չլինի։ Լրահոսում ես չեմ հանդիպել նրա հիշողության վերաբերյալ նման ախտորոշման։ Ասել է, թե մարդը կայուն հիշողություն ունի։ Զորօրինակ նա անմիջապես ճանաչել ու ողջունել է ընդորում միանգամայն ջերմորեն ու սրտանց, որպես իր հին բարեկամների, թե Նիկոլ Փաշինյանին եւ թե Իլհամ Ալիևին։ Բայց ահա առանձին առանձին, ապա եւ երրակողմ հանդիպումների ժամանակ իցամես արցախցիներից ըստ երևույթին մտքից իսպար թրցրել էր, որ 1999 թվականի մարտի 11-ին Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Կովկասում խաղաղության գործընթացը պահպանելու մասին բանաձև, որի մեջ Սևով Սպիտակի վրա արձանագրված է, թե Մեջբերում եմ ի հիշեցումն պարոն Շարլի։ Ճանաչում է այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն իր անկախությունը հռչակել է նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների կողմից 1991 թվականի սեպտեմբերին ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նման անկախության հռչակումից հետո մեջբերման ավարտը Միթե պարզ չէ, որ Եվրախորհրդարանն այդպիսով իսկ ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես որ մյուս միութենական հանրապետությունների անկախության հրճակման միջազգային իրավական վավերականությունը։ Եվս մի հիշեցում պարոն Միշելին։ Այսպես Եվրամիությունը հրաժարվել է ճանաչել այսպես կոչված Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվրամիության եւ Ադրբեջանի միջև 1999 թվականի հուլիսի 1-ին ստորագրված գործընկերության եւ համագործակցության մասին համաձայնագրում խոսք անգամ չկա տարածքային ամբողջականության մասին։ Դերևս 2017 թվականին էր, երբ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ արտաքին կապերի բաժնի վարիչ Նովրուս Մամեդով հայտարարել էր. «Մեջբերում եմ 2015 թվականին Եվրամիությունը որը հրավիրել էր Ադրբեջանին ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, փաստաթղթում չի ճանաչել մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը մեջբերման ավարտում։ Ինչ վատ կլներ, եթե Եվրոպական խորհրդի նախագահը բանակցություններից առաջ ժամանակ գտներ ու եւս մեկ անգամ անդրադառնար Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի 2021 թվականի հունվարի 20-ին 2021 թվականի մայիսի 20-ին, 2022 թվականի հունիսի 8-ին, 2023 թվականի հունվարի 18-ին ընդունած բանաձևերին, որոնց պարունակած հիմնական առաջարկությունները ընդհանուր առմամբ հանգում են հետևյալին։ Թվարկեմ Հաստատվում է այն փաստը, որ 44-օրյա հակամարտությունը նախաձեռնել է Ադրբեջանը դատապարտվում են քաղաքացիական անձանց սպանության ու քաղաքացիական օբյեկտների պաշտամունքի վայրերի ոչնչացման հակամարտության ընթացքում կասետային զինամթերքի կիրառման իրողությունները։ Արձանագրվում է, որ դեռևս հակամարտության տևական կարգավորում չի գտնվել եւ որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա իրավական կարգավիճակի որոշման գործընթացը պետք է իրականացվի միջազգային իրավունքի, ներառյալ ՄԱԿ-ի կանոնադրության, Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի մեջ ամրագրված սկզբունքների համաձայն։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում և նրա հիմնական սկզբունքների՝ ուժի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության, իրավահավասարության և ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա։ Կոչ է արվում պատշաճ կերպով հետաքննել բոլոր պատերազմական հանցագործությունները եւ պատասխանության ենթարկել մեղավորներին։ Դատապարտվում է Թուրքիայի ապակայունացնող դերը եւ Թուրքիային կոչ է արվում զերծ մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը ցանկացած միջամտությունից, ներառյալ Ադրբեջանի ռազմական աճակցության ցուսաբերումից։ Դատապարտվում է Թուրքիայի կողմից, Սիրիայից եւ այլ շրջաններից օտարերկրյա գրոհային ահաբեկիչների տեղափոխումը Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես դա հաստատվել է միջազգային մասնակիցների ներառյալ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների կողմից ընդգծվում է դերևս Ադրբեջանում գտնվող բոլոր հայ ռազմագերիների եւ մյուս այլ գերիների անհապաղ եւ անվերապահ ազատ արձակելու անհրաժեշտությունը շեշտվում է Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային ժառանգության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Իլրումն ասվածի, միթե վայելը եվրոպական չափանիշի այնպիսի մի գործ չի, ինչպիսին Շարլ Միշելն է, մռոցության մատնել կամ ավելի վատ անտեսել, որ աշխարի շատ երկրներ եւ միջազգային կազմակերպություններ ընդունել են պաշտոնական փաստաթղթեր եւ միանշանակ դատապարտել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ագրեսիան ընդդեմ Արցախի հանրապետության, կոչ անելով ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։ Արցախի բռնակալվար շրջաններից դուրս բերել ադրբեջանական զորքերը եւ թուրքական վարսկան ահաբեկիչներին, մատնանշելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ տարածքային ստատուս քվոին վերադառնալու անհրաժեշտությունը եւ հարգելու 1994 թվականի մայիսի 12-ի անժամկետ հրադադարի մասին համաձայնագիրը պահանջելով հետաքննել Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները մեղավորներին դատելու եւ պատժելու համար։ Էհ, ում ենք այս ամենն ասում։ Ասենք էլ ով է Եվրոպաներում մեզ լսողը։ Մենք ինքներս պետք է մեր հոգսը քաշենք թույլ չտալու համար, որ արտաքին թե ներքին չարական ուժերը մեզ արցախցիներից, այո, ընդհանուր առմամբ ողջ հայությանը նստեցնեն Պուշկինյան ոսկե ձկնիկի թողած կոտրած հաշտակի մոտ։ Գիտեմ, Մտովի հարցնում եք իսկ ինչպես։ Հիմա, եթե ասեմ պետք է ազգովի համախմբենք, դարձյալ ստիպված կլնեք կրկնել նույն հարցը։ Իսկ ինչպես։ Կարծում եմ նախ թույլ չտալով, որպեսզի մեզ վերջնականապես պարակտեն ներքին թե արտաքին ուժերը, չարակամ կամ մեղմ ասած ոչ այնքան բարեկամ։ Իսկ որ մեր ազգային պարակտումը հենց հիմա ներկայումս տեղի է ունենում Հայաստանում լինի, Արցախում թե Սփյուռքում, բոլորիս համար parzitsel parz է։ պարզ ըստ բնակության հատվածականության։ Իսկ որպեսզի չպարակտվենք, բոլորս էլ անխտիր պետք է հստակ գիտակցենք. մենք հայաստանցի ենք։ Մենք ի վերջո հայ ենք եւ նույն նախնյա ժառանգներն ու սերունդներն ենք եւ անկախ նրանից իշխանավոր ենք այս պահին թե շարքային քաղաքացի, անձնապես պատասխանատու ենք հայոց հայրենիքի թեկուս այս մի հողակտորն ամենայն գնով պահպանելու մեր հերոսական նախների падգամի առաջ թե մեր ժառանգների զավակների թորը ծորների լուսավոր ապագայի համար։ Այլապես ներում չենք ունենա պատմության հետագա գալարներում ու կդառնանք աշխարհի տարբեր ծայրերում անտեր անտիրական սփռված մեր գալիք սերունդերին զովքի առարկա։ Մեր մահից հետո մեզ Աստված ողորմի ասող չենք ունենա։ Իսկ հայրենիքի փրկության ազգային գոյության պահպանման ծրագրային դրույթները կարծում եմ չարժ է հրապարակավ բարձրաձայնել, քանզի ինքներդ լավ գիտեք մեր ողերիմ ճշնամին խուլ չէ։ Դրան կարող ենք քննարկել հանրագումարի բերել միայն ինքներս մեր մեջ իրար հետ։ Գլխավորը մենք սպառված հնարավորությունների տեր ազգ ու ժողովուրդ չենք։ Բավական հզոր է մեր համազգային ներուժը, հայոց արշև ներկայումս ծառացած մարտահրավերներին դիմակայելու եւ դրանք օր առաջ հաղթահարելու համար։ Կրկնում շեշտում եմ. հայոց բնորանում մեր ներկա եւ գալիք սերունդների բարոր, պայծառ ապագան կերտելու համար։ Այնպես որ բոլորս ի գործ, Աստված առաջ, ասենք ամեն։